Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za toto nové ráno, keď sa môžeme tešiť z Tvojho skriesenia. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa môže spre- schádzať na celom svete, Pane, ale i v našom meste. A tak v Tvojom drhocennom mene si aj teraz žehnáme, Pane, žehnáme aj Cyrilovi tam, kde je. Prosíme, aby Ty si požehnal, pomazal jeho ústa, aj keď eh, otvorí svoje ústa a bude hovoriť Tvoje slovo. A ďakujeme ti za všetky, za deti na tomto mieste, za, za to, že ty si, pane, uprostred nás, lebo sa stretávame v tvojom mene, mene Ježíš. Halelúja. Pane, prosím, aby si otvoril aj naše uši a dala by naše, naše srdcia boli ako mesité dosky, na ktoré, pane, ty chceš písať to, čo je správne, to, čo je dobré, pane, z tvojho zákona. Mene Ježíš. Amen. Amen. <clears throat> vždy, keď sa zamýšľam nad eh, Božím slovom, eh, je až neuveriteľné, ako obrovskou eh, radosťou ma plní Duch Svety. Aj dneska, keď sme slavili nášho Boha, tak ja som jednoducho začal prežívať chvíle, kedy, kedy ma to tak naplňa. A verím, že aj vás naplňa oslava nášho pána. Pán Boh, keď ho môžeme oslavovať, to je neuveriteľné. Je to, my niečo dávame. Bože slovo hovorí, že chvála to je Ovociar rtov vyznávajúcich jeho meno. Ale v skutočnosti si uvedomte teraz, že keď Boha chválite, na jednej strane niekto povie, niečo vydávam. Vydávaš určitú silu, vydávaš svoje nasadenie, vydávaš, ale my ho nechválime len tým, že vyznávame jeho meno, my ho chválime celým životom. Ale on to všetko ako keby doplňa. Je to ako je to ako neuveriteľné, ako nejaké dobíjacie baterky. <laughs> Vy môžete vydať silu na to, aby ste oslavovali pána, ale pán vám tú silu vždy nielenže nahradí, ale on vám to dá ešte aj s takým nejakým vedľajším účinkom, e, veľmi dobrým až euforickým, <laughs> že kedy vás Boh poteší. Poteší, haleluja, pán Boh nás potešuje a my ho chceme sláviť. Nech sa deje čokoľvek. E, tá téma, o ktorej chcem dnes hovoriť, tak eh, ju načetnem za chvíľku. Prečítame si najprv z Božieho slova. Jánovo evanílium z 8. kapitoly od 1. do 11. verša prečítame. A Ježiš odišiel na olivový vrch. Ale na úsvite zase prišiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu a sadol si učil ich. A zákonníci a farizeovia doviedli k nemu ženu, pristihnutú v cudzoložstve a postaviac ju do prostredku, povedali mu. Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložila. A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy. Nuž čo ty hovoríš? Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zohol dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opitovať, pozdvihol sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu? Nech prvý hodí na ňu kameň. A opäť sa zohol dolu a písal na zem. Ale oni počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia, vychádzali jeden po druhom počnúť od starších až po posledných. A zanechaný bol Ježiš sám i žena stojaca v prostredku. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho krome ženy, povedal jej, ženo, kde sú tam tí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona riekla, niktorý, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš viacej. Amen. Začal som týmto úrivkom z písma, pretože si myslím, že je to miesto, ktoré veľmi hlboko zobrazuje Božie myslenie, Boží charakter a predovšetkým Boží vzťah ku človeku. Boží vzťah ku človeku je tak hlboký. Je tak hlboký, že s ním nedokáže pohnúť žiadna situácia. Že s ním nedokážu pohnúť žiadne okolnosti. Že nech sa v tvojom i mojom živote stane čokoľvek. Boh je ten, ktorý sa priznáva vždy Boh je ten, ktorý sa priznáva vždy. Bez rozdielu rasy, bez rozdielu pohlavia, bez rozdielu toho, čo prežíváš, čo si bal, čo, aký máš život predtým, aký máš život, aký život ťa ešte čaká. Boh sa priznáva. Možno sa pýtaš dnes, čo, čo je základným problémom terajšieho ľudstva. Čo je základným problémom v tvojom a v mojom živote a terajšej celej spoločnosti? A počieš rôzne hlasy, pretože určite nie si odolný, nie si imunný voči tomu, že máš pustenú televíziu, že máš možno otvorený internet, že čítaš noviny, a keď už ani to by si nečítal, tak len ideš a čítaš rôzne billboardy a rôzne všetky možné letáky a neviem čo, lebo sa okolo toho nedá prejsť bez povšimnutia, lebo je toho plný celý svet. A z každej strany sa každý snaží formovať tvoje myslenie a to, tvoj názor na to, čo sa deje. A možno počuješ krik, ako ti niekto hovorí, najväčší problém je to, že teraz sa e, preskupuje Európska únia a vzniká, vznikne zrejme zoskupenie silných desiatich štátov, tak ako o tom Biblia hovorí. Možno si povie, že najväčší problém je e, globálne oteplovanie. To, že sa jednoducho niektoré, a nejdem tu do hĺbky, to, že sa jednoducho otepluje, Jednoducho Pán Boh na toto všetko vidí. On nad tým všetkým má svoj dohľad. Možno si povie, že najväčší problém je to, že v Afrike nemajú deti čo jesť. Možno práve ty si povieš, že najväčší problém tejto zeme je, že, že sa šíria nevyliečiteľné choroby. A obávaš sa toho, že nastane nejaká pandémia a jednoducho vymrie všetko a, počnú s tebou. Jednoducho, toto všetko počí zo všetkých strán. Možno budeš rozmýšľať moralisticky a povieš si, najväčší problém je skazená morálka tejto doby. A duch tejto doby, ktorý vplýva na každého, ktorý prichádza, aby, aby sa dotýkal teba, aby dotýkal sa každého, aby, aby atakoval ľudí aby menil ich mysel na zlé, aby ich premienial na to, čo, čo chce ten zlý, nie to, čo chce Boží duch. Ale Božie slovo hovorí, že najväčší problém sveta je jedna vec. A je to, je to hriech. Je to hriech. Bože slovo hovorí, že to najväčšie a to, čo určuje ten najdôležitejší vzťah, ktorý máš vo svojom živote, a to je vzťah voči Bohu nebeskému, voči Otcovi nebeskému, voči Bohu, že to najväčšie, to najväčšie, to najväčšie, čo môže uh, mať vplyv tak na tvoju prítomnosť, aj na vnímanie tvojej minulosti, aj na tvoju budúcnosť, je hriech. a z neho vyplývajúci pocit viny. To, o čom dneska chcem hovoriť, je o jednom obrovskom dôsledku, ktorý prináša odpustenie. Nechcem hovoriť iba o odpustení ako takom, chcem hovoriť o odpúšťaní. Na jednej strane odpúšť, odpustenie potrebujeme, Potrebujeme vedieť prijať odpustenie, pretože vina je obrovský, uh, obrovský uh, obor, ktorý dokáže ničiť životy a ktorý dokáže zlikvidovať životy ľudí. Ale chcem hovoriť aj o odpúšťaní, o tom, že ty máš odpúšťať. A o tom, aké obrovské, obrovské, fakt obrovské veci dokáže urobiť len to, keď sa to deje. Je to hriech a z neho vyplývajúca vina. Je to, čo poznačilo tento svet a to, čo urobilo uh, jeden fatálny, jednu fatálnu zmenu v vzťahu ľudí a, č- a Boha. Jednu obrovskú zmenu. Bol to triumf diablom, keď, keď dosiahol, aby človek zhrešil, aby prijal jeho verziu a nie Božiu verziu. Aby, aby sa povýšil nad Boha. Aby urobil rebeliu voči Bohu. Keď mnohokrát povieme slovo hnev, teda hriech, mnohí ľudia sa hnevajú. Mnohí ľudia, keď, keby si niekomu povedali, to je hriech, čo robíš, veľa ľudí sa začne hnevať. A je to veľmi jednoduchá vec. A nechcem teraz rozoberať do hĺbky psychológiu uh, v tejto oblasti, ale človeka, ale jednoducho, jednoducho človek je naviazaný na konanie, na veci, na vzťahy, na, na veci, na svoje okolie. Dokáže sa naviazať na všeličo. A tie väzby sú rôzne, môžu byť hlbšie, menej hlboké. A preto nás Božie slovo učí aj o tom, že uh, kde je tvoje srdce, kde je, tvoja, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce a kde je tvoja najväčšia väzba, tam vkladáš celé svoje srdce a Pán Boh, Pán Boh môže ísť niekedy na vedľajšiu aj práve preto. Ale to je to najhlbšie miesto. Ale uh, to je to najhlbšie miesto a to je to miesto, ktoré určuje tvoj, tvoj vzťah. A ľudia majú prirodzene väzbu a my ľudia máme prirodzene, keď konáme hriech, máme väzbu na tento hriech. Preto Božie slovo nás aj učí a vyučuje tomu, že je dôležité sa oddeliť. Oddelte sa, oddel sa od hriechu. Ty sa oddel od toho, čo je zlé. A keď sa vrátime k tomu príbehu, vidíme tam jeden fantastický moment. Pán Ježiš, a teraz to neberte v zlom, to slovo v tomto smysle je správne, relativizuje to, ten pohľad na ten hriech, ktorý ona urobila, tá žena. Tá žena urobila hriech, urobila niečo zlé. A Židia, ktorí priniesli túto ženu pred Ježiša, tak hovoria, podľa zákona jej prislúcha smrť. A dosť nepekná smrť. Ale pán Ježiš prechádza tým momentom zlomu a hovorí, relativizuje túto situáciu. Relativizuje preto, lebo ju porovnáva s ostatnými, s tými, ktorí ju odsudzujú. Hovorí, tu je mierka. To hovorím ja teraz. Ale on to hovorí cez ten text a cez tú, teda cez tú situáciu, ktorá tam je. Hovorí, je tu mierka. Kto z vás je bez hriechu? Kto z vás je bez hriechu? Nech prvý nech prvý sa stane, a nie sudcom, ale vykonávateľom súdu. Nech prvý sa stane vykonávateľom súdu. Vezmi do ruky svoj kameň, chyť a hoď. Vezmi znova do ruky svoj kameň, chyť a hoď. Táto smrť nebola jednoduchá. Pretože smrť ukameňovaním. Vidíme v Biblii ďalších akože božích služobníkov, ktorí aj takto boli ukameňovaní, však vieme Štefan, alebo tie situácie, kedy ale jednoducho chyť a hoď. A tu prichádza obrovský moment zlomu. Pán Boh cez celú túto situáciu premietol, cez, cez, cez situáciu a cez eh, cez e, vzťah aj týchto ostatných ľudí ku hriechu. A hovorí cez ich naviazanosť na hriech, ich väzby na hriech. A hovorí tejto žene, a ešte sa jej opýtal, a myslím si, že to urobil presne, e, ja nepoznám lepšieho psychologa, keď si čítam Božie slovo, ako bol pán Ježiš. On tak dohlbky poznal dušu človeka. Tak strašne dohlbky a preto on nepovedal, on nezačal len hovoriť holé fakty, ale on sa pýta tejto ženy. On sa pýta tejto ženy. Keď zrazu zbadal, že tam nikto <laughs> nestojí, videl, že tam nikto nestojí, hovorí, žena, a kde sú tí tvoji žalobníci? Kde sú všetci tí, ktorí sa chystali ťa obžalovať? Kde sú, celé, kde, je ten, kde sú celé všetci tí, ktorí ťa sem priniesli? A ktorí podľa zákona mali pravdu? Kde sú títo ľudia? Či ťa niektorý neodsúdil? Ja by som to možno nejak povedal. Či niktorý sa nechcel stať vykonávateľom súdu na tebe? Či nikto netúžil po kariére kata? A ona riekla, niktorý, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. A teraz je ďalší obrovský moment. Je to moment, je to moment, ktorý je najväčším Božím prianím. Ktorý je najväčším Božím prianím pre tvoj a pre môj život. Je to moment, ktorý láme tú väzbu, ktorú ktorá je najhoršou, ktorá láme väzbu a vzťah na Boha. A to je moment, kedy hovorí, choď a nehreš viacej. Choď a nehreš viacej. A to je moment, kedy Pán Boh hovorí, oddiel sa. Oddiel sa. Oddiel. Oddel svoj život od hriechu. Oddel sa od toho, čo ťa viaže na peklo. Oddel sa od toho, čo ťa viaže na, na diabla. Na otca lži. A toho, ktorý prvý hľadá smrť. Oddel sa. Oddel sa. A ten rozmer, ktorý je nad tým všetkým. A ten rozmer, o ktorom dnes chceme hovoriť, je rozmer Božieho odpustenia. Rozmer Božieho odpustenia. A tak ako keď hovoríme o láske, môžeme hovoriť o Božej láske, môžeme hovoriť o ľudskej láske, môžeme hovoriť o množstvách druhov lásky. Ale vieme, že ten rozmer tej skutočnej lásky od Boha, tej lásky Božej, sa prelína do tvojho konanie, do tvojho rozmeru života. Aj ty môžeme byť nositeľom Božej lásky agape. Ty si nositeľom Božej lásky agape. Halelúja. Tá láska nie je z teba. Tá láska nie je vyplod tvojho tela a krvi. Tá láska nie je vyplod iba tvojej mysle, tvojej duše. To je láska, ktorá je Božia. A ty ju môžeš niesť. A presne tak isto. Presne tak isto je rozmer odpustenia. Je tu rozmer odpustenia. Je tu Božie hlboké a pravé odpustenie. Mnohí hovoria o ľuďoch, my môžeme odpustiť, ale nikdy nezabudneme. Ale keď si čítate tých posledných prorokov v Božom slove, tak čítame, Boh hádže hlboko do mora, on, on zapúda on na tvoje viny zabúda. Tu je množstvo odpočúvacích staníc. <laughs> A diabol na to maka. Ten také streamy robí zo všetkého. A jednoducho on, on sa ťa snaží potom obžalovať. Ty spravíš zle, vyznáš, oddelíš sa ale diabol prichádza, aby obžaloval. A je žalobcom. Je žalobca svetých. A, je, a, a jemu záleží na tom, aby si sa ty tak zamotal vo svojich veciach z minulosti a vo svojom živote, vo svojich hriechoch a vo, v tom, čo si dávno Bohu odovzdal, aby si podľa možností sa v tom aj utopil. A jeho cieľ je dosiahnuť smrť. Predovšetkým tú duchovnú. A prirodzene tam hlboký súvid so životom, s telesným. Ale to, to teraz nechám tú tému. To meradlo, čo je správne a nesprávne, to meradlo toho, čo môžeš považovať za hriech a čo nehovorí Božie slovo. Je to Božie slovo, ktoré je normotvorné pre kresťana a pre toho, ktorý Boha miluje. Je normotvorné pretože ak si porovnáme Božie slova, tí, ktorí tomu dobre rozumiete, tak viete, že keď teraz dáme dokopy Božie slovo a e, celý, celý nielen čiastkový nejaký, ale celý legislatívny rámec, tak nás ako štátu, štátny, ako aj únie a medzinárodný, zistíme, že je tam veľa, veľa, veľa rozporov. Veľa rozporov. To, čo tento svet toleruje, to Božie slovo netoleruje mnohokrát. A naopak sú situácie a sú veci, ktoré Božie slovo toleruje. A tento svet mm, to prehnal, pritiahol za uši a, a je tam množstvo obmedzení a vecí. Tak presne ako keď urobili e, rabíni, e, vlastne keď napísali, keď sa postupne budovala Tóra, tak Bože slovo vieme, že, vieme, že v podstate E, preto pán Ježiš hovorí, že sadli ste si na stolicu Mojžišovu, pretože urobili toľko príkazov príkazov a zákazov, ktoré, na ktoré Boh ani nikdy nemyslel. <laughs> Toľko množstvo toho, koľko krokov, kedy máš urobiť, či môžeš vôbec zapnúť svetlo a neviem čo kedy, ktorý deň, tak jednoducho to sú všetko nad. A presne tak aj náš legislatív, naše legislatívne rámce majú kvantum takýchto vecí. Ale to, čo je pravda, je, že normotvorná je Božie slovo. Ty si Boží človek. Ja som Boží človek. A pre teba a pre mňa tvoria, tvorí normu Boh. Nie tento svet. Boh tvorí normu. Či chceme, či nie, existuje teda meradlo, ktorým je Božie slovo. Dôsledok keď človek koná hriech, je vina. A vina zaťažuje svedomie. Vina zaťažuje svedomie. Ak sa stane, že spravíme niečo zlé, ak sa stane, že zhrešíme, ak spravíme niečo, niečo zlé, ak, ak, ak si možno aj, a to, a to je, ja teraz nehovorím o nejakých ilúziách, sú to veci, ktoré denne žijeme. Je prirodzené, že je tu vina. A vina a, a ten pocit viny a to svedomie, ktoré máš, sú Božím, Božím, takisto Božím nástrojom na to, aby si sa z tej cesty oddelenia od Boha vrátil na cestu, kedy sa oddelíš od hriechu a, a pri, priklenieš sa opäť k Bohu. Toto sú fantastické nástroje. Je to ako semafor. Zrazu ideš, ideš, ideš, prejdeš cez jednu červenú prejdeš cez druhú červenú. A tu je hriech. Ale potom zrazu ti svedomie povie, toto je zlé. Tu si skoro havaroval. Tu si, tu si trebárs, ja neviem, niekomu ublížil, pretože si ho, ja neviem, skoro, skoro prešiel. Alebo nebodaj aj prešiel. A zrazu vidíš, tak tá červená na niečo je. Tu sa treba zastaviť. Tu treba zastať. Tu je nutné jednoducho stáť, lebo Boh hovorí, teraz stoj, teraz stoj. Čo znamená hriech? A toto je triviálna otázka pre vás, <laughs> kresťanov. Ale v skutočnosti je podstatou hriechu aj to, že Pán Boh má jasný zámer s tebou. On ťa so svojím zámerom stvoril. On ti so svojím zámerom dal život. On mne dal so zámerom život. Hriech je niečo, ako keď sa netrafíš do cieľa. Hriech je ako keď ty, ti niekto hovorí, že si riadenou strelou. <laughs> Ty si riadenou strelou, ty nie si neriadená strela. Pán Boh ti hovorí, si šíp, si, a teraz nejdem zase do starozákonných, si, pán Boh ti hovorí, ty si ten, ktorého ja chcem ja chcem mať e, vplyv na tvoj život, ja chcem, aby ty si naplnil to, čo ti ja hovorím, ja chcem, aby ty si bol ten, ktorý naplníš môj cieľ. Ja to chcem, to hovorí Boh. Ale ty zrazu vychýlíš ten cieľ. Ty sa zrazu ako tá strela <laughs> si povieš, oh, tu mi niekto hovorí presné súradnice, kam mám ísť. Ale ja tam nechcem ísť. Ja chcem zmeniť smer ja som taký, ty si taký, každý sme v tomto taký. Nie je to nič, čo by bolo, na čím by sa Boh čudoval, alebo na čím by sa kdokoľvek mohol čudovať. Sme takí. Je to ako minúť cieľ. Je to ako minúť cieľ. Viete, chodím veľa, veľmi veľa na turistiku a do hôr. Chodím na miesta, kde, kde jednoducho Veľakrát sú situácie, kedy, možno to vy to nepoznáte, ale možno, mnohí to poznáte, kedy je naozaj veľmi ťažké sa zorientovať. Viete, keď ste v horách a e, idete po hrebení nejakého kopca a je tam biely sneh, úplne biely sneh, všetko je biele. A do toho príde biela hmla, ešte nebude aj sneží, tak tomuto viete, ako sa hovorí v tej e, hantírke e, turistickej. Hovorí sa tomu, neviem, tak to poznáte ten pojem. Hovorí sa tomu biela tma. Lebo je to biela tma. Vy keď sa kdekoľvek obzriete, vy vidíte iba biele. Vy neviete, kde je juh, kde je sever, kde je západ. Vy nevidíte vôbec nič. Toto je biela tma. Všetci poznáte čiernu tmu. A už mnohí ste sa možno aj vo vlastnej izbe stratili často. Ale <laughs> a narazili ste do dačoho, alebo ste zbúrali niečo a stáva sa to. Je to normálne. V tme jednoducho nevieme sa dobre orientovať. Ale je tu aj biela tma. Všetko vyzerá, že je OK. Všetko je také krásne biele. Všetko je ako keby bolo úplne super. Ale zrazu zistíte, že neviete, kde ste. Zrazu zistíte, že, že ste sa zatúlali. Zrazu zistíte, že, že neviete, kaďal domov. A vy chcete ísť domov. A preto som si kúpil GPS. A ty máš to najlepšie GPS, ktoré môže byť. Ty máš to najlepšie GPS, ktoré môže byť. Ani lepšie neexistuje. To nemá problém s chytaním, chytaním družíc. Pretože nepotrebuje viditeľnosť. Pretože nepotrebuje nič. Ty máš Božie slovo a máš vzťah s Ježišom Kristom. Máš vzťah so svojím nebeským mocom. Aleluja! Ty máš to najlepšie GPS na tomto svete, aké môže byť. Ty sa nestratíš. Ale pozri na ne občas. Pozri na ne občas. A ja mám tu GPS. Veľakrát sa stane, že do tohto GPS-ka nepozrie človek strašne dlho. A potom sa stane, že sa zatúľa. Potom sa stane, že ho zmohne biela tma. Alebo zrazu zistí, že už keď sa do tejto bielej tmy dostane, že zrazu nemá, nemá ten nástroj, ktorým by mohol sa zorientovať. Ale ty máš to najlepší GPS. Haleluja! Božie slovo hovorí, že nie je to rozdielu, lebo všetci zrešili a všetci postrádajú slávy Božej. Nie je to rozdielu. Táto žena, o ktorej Božie slovo hovorí, o ktorej sme si teraz čítali, ona nie je žiadna výnimka. Ona nie je niečo špeciálne. Ona nie je nejaká, nejaká špeciálna, o ktorej by sme mali teraz rozprávať. Ja ti chcem povedať, keď sa pozeráme z pohľadu dejín spásia a záchrany človeka, sme presne, presne, presne na jej mieste. Sme jeden každý na jej mieste. Predstav si, ako stojíš, ako ťa dovedú, predstav si, ako ťa odsudzujú a predstav si, ako nad tebo vyrieknú súd a predstav si, predstav si nad tým, že majú pravdu. Ale Boh nehľadá smrť riešníka. Boh nehľadá smrť hriešníka. Boh hľadá záchranu. Boh hľadá vyslobodenie. Boh hľadá slobodu. Boh hľadá odpustenie. Boh hľadá uzdravenie. Boh uzdravuje aj dnes tvoju dušu, ak si nevedel prijať jeho charakter. Boh uzdravuje tvoju dušu aj dnes, ak si nevedel prijať to, že on naozaj takýto je. Boh uzdravuje tvoju dušu, ak nahlodal diabol svojim žalovaním a obviňovaním tvoju dušu. Boh ju dnes uzdravuje. Boh ju dnes uzdravuje. Uzdravuje ho v tvojom, tvoje vnútro. Boh uzdravuje. choď a nehreš viacej. Choď a nehreš viacej. Jánovo Evangelium 16. kapitola 9. verš hovorí a to o hriechu, pretože neveria vo mne. Tým najväčším hriechom, ktorý môže byť, je nevera v Boha je to odmietnutie Boha. Počul som množstvo diskusí o tom, čo je hriech proti Duchu Svetému. Počul som množstvo ľudí, ako sa o tomto bavili. Počul som množstvo ľudí, ktorých diabol oklamal na tomto. Ktorých niekto presvedčil, o, ty si zhrešil proti Duchu Svetému. Tebe nie je pomoci už teraz ani v budúcom veku. Chcem ti povedať, jediná možnosť, ako môže človek zhrešiť proti Duchu Svetému, jak ho odmietneš a odmietneš ho natrvalo. Jak odmietneš Božiu pomoc a odmietneš ju natrvalo. Jak odmietneš Božie odpustenie a odmietneš ho natrvalo. A diablovi o nič iné nejde. Jemu o nič iné nejde, len aby ťa presvedčil o tom, aby prišiel a presvedčil ťa o tom, tebe už nemôže byť odpustené. Tebe už nemôže byť odpustené. Ty si už toľkokrát zhrešil, ty si už toľkokrát spravil zlé, že ti nikdy už nemôže byť odpustené. A ten moment zlomu, ktorý tam je, je, je postavený na, tvojom, na tvojej slobode rozhodnúť sa. Komu budeš veriť? Komu budeš veriť? Komu veríš? Uveríš diablovi? Uveríš bludu? Je to blud. Blud má moc. Blud má moc ťa ovládnuť. Blud má moc ovládnuť tvoj, tvoju budúcnosť a tvoju prítomnosť. Je to blud. Ale Ježíš ti ponúka stále nový život. Boh ti ponúka nový život. Boh ti na novo ponúka odpustenie na novo ti ponúka odpustenie. A mrzí ma, keď som videl ľudí, ktorí skončili na psychiatrii práve preto, že veľakrát horliví kresťania ich presvedčili o tom, že hrešia proti Duchu Svetému. A je hamba takýto kresťan. Aj im Boh môže odpustiť. Nech sa od toho odvrátia. Veriť v Neho znamená prijať odpustenie, ktoré ti Ježiš ponúka. Hriech je v konečnom dôsledku naša rebelia voči Bohu. Pretože my ľudia nemôžeme už robiť nič, aby sme boli spravodliví. Konal Boh. Boh konal. Viete, tvoja vlastná spravodlivosť je ako ohyzné rúcho. Tvoja vlastná spravodlivosť, to je práve to, čo možno buduje tvoju píchu a to, čo buduje práve tie vlastnosti, ktoré ťa budú oddelovať od Boha. Tým nechcem povedať, aby si sa nesnažil žiť spravodlivo, ale žiť spravodlivo Bohu a cez Boha, a cez Ducha Svetého, a cez Ježiša Krista. A ja potrebujem žiť cez Ježiša Krista spravodlivo, nie cez zo svojej vlastnej. Pretože ja mám toľko predstav, čo je dobré robiť. Ale to dobré, čo si ja myslím, to, je, to sa možno, že na tým Boh smeje. Ale ak si ja myslím to, čo si Boh myslí, a je to dobré v Božích očiach, tak je toto dobré. A je množstvo mŕtvych skutkov, ktorých je, ktorých je plná celá církev a ktorých je plný celý tento svet. Je množstvo mŕtvych skutkov, ktorými si no, aj celá církev, aj celý tento svet mohol myslí, ako slúži Bohu. Ale sú to mŕtve skutky. Sú to mŕtve skutky, ktoré nepostradajú bo- život Boží a sú to skutky, ktoré sú mimo, mimo Božej vôle. Ale Boh túži potom, aby ty si konal to, čo sa jemu páči. A Boh vykonal to, čo mal vykonať. Biblia hovorí, že je dokonané. Je dokonané. A jediné, čo hovorí, e, kedy my máme účasť, tak to je účasť na utrpeniach Kristových, ktorými dokonávame jeho smrť. To je veľmi zaujímavá téma, ale veľmi zložitá. Možno by bolo na to dobre mať celú tému jednu. A to je jedna vec, kedy Biblia hovorí, že ty a ja môžeme mať skrze to, že zjavujeme Ježiša Krista tu na zemi, môžeme mať účasť na jeho skutkoch, eh, na jeho, na jeho utrpení. Tým, že teba budú viniť, pretože miluješ Krista, tým, že tebe budú, teba budú odsudzovať, tým, že proti tebe pôjdu, tým, že proti tebe budú konať, pôjdu proti Ježišovi Kristovi. A ty budeš len nástroj v tej situácii. Ty si len Božia, ty si súčasť Božieho tela, súčasť Božej cirkvi, súčasť Kristovho tela, ktorý je pohanený, ktorý je odsúdený a ktorý trpí. Pán Ježiš cez to trpí. Viete, ako ho to bolí? A možno ste mnohokrát počuli o tom, že my sme Božou zrenicou. A keď niekto ubližuje nám, si Božou zrenicou. Nikdy na to nezabudni. Si Božou zrenicou. A uvedom si, že Ježiš trpí. Keď tebe ubližujú, Ježiš trpí. A rovnako je to s každým maličkým Božom kráľovstve. Druhý list Korintianom 5.21 hovorí, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Pán Ježiš sa stal hriechom. Stal sa hriechom. A toto je vážna vec. Ty k tejto spravodlivosti nemôžeš ničím prispieť. Pán Ježiš ťa vykúpil. Za teba bolo zaplatené, za mňa bolo zaplatené. Sme osplavnení darmo jeho milosťou, zadarmo, zdarma, skrze vieru a nie zo skutkov zákona, nie z toho, čo máš robiť, nie z toho, čo máš nalinkované, nie tým, že teraz prídeš a budeš čítať zákon, čo ako by malo byť, ale tým, že on za teba zomrel, on za mňa zomrel, Ježiš mrel, za nás. A neexistuje iná cesta. Biblia hovorí, že on, keď príde, bude usviečať, že Duch Svetý je to ten, ktorý keď príde, bude usviečať svet o čom? O hriechu, o spravodlivosti a o súde. Bohu patrí súd. Bohu patrí súd, keď čítať Rimanom 3.28 a tak usudzujeme, že človek sa ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. A Boh je ten, ktorý, ktorému patrí súd. Duch Svetý je ten, ktorý prichádza a obvinuje svet z riechu. Duch Svetý je ten. Duch Svetý je ten, ktorý prichádza a hovorí. Ak, ak nejaký človek nepochopí o tom, že e, viete, vy môžete prísť za niekým a povedať mu, počuj, ty konáš hriech, ty robíš niečo zlé, pokiaľ Duch Svety neprohovorí k nemu. Pokiaľ Duch Svety nebude usviečať z riechu. On si ťa môže použiť, ale ten človek nebude činiť práve pokánie. Iba hlboký vzťah s Ježišom, iba hlboký vzťah s Bohom ťa môže priviesť tomu pravému pokáňu. Iba k tomu pravému spokáňu, tak ako Bože slovo hovorí. Iba tej pravej, uh, ako spôvodine metanoi, teda zmene mysle, kedy ty tak zmeníš mysel, že to má vplyv na tvoje konanie. Tak sa zmení tvoja mysel, že začneš konať tak, ako sa Bohu páči. Že prestaneš konať hriech, že prestaneš konať to zlé. A to o hriechu preto, že neveria vo mňa. A to je najväčší hriech, už sme si o ňom hovorili odmietnutie viery v Boha. Odmietnutie Božej pomoci. Odmietnutie Božej pomocnej ruky. Odmietnutie Božieho, Božieho, Božej milosti. Odmietnutie Božieho plánu spásy. To je najväčší hriech. A Boh preto vymeral dni bytia tu na zemi, keď si čítame skutky apoštolov, aby sme ho len nejako našli. To znamená, keby človek aj 20 krát Boha za, za svoj život odmietol, stále kým žije, má nádej, aby ho našiel. Aby ho znovu a znovu našiel. Chcem prečítať ešte jeden veľmi dôležitý text. Marek 2. kapitola od 1. verša. Potom po niekoľkých dňoch zase vošiel do Kafarnáma a počulo sa, že je v dome. A hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam. A hovoril im Božie slovo. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu tam, kde bol a prelúpiac sa spustili lóžu, na ktorej ležal porazený. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému, synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Lež sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo svojich srdciach. Čo tento tak hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy krome samého Boha? A hneď poznal Ježiš svojim duchom, že takto rozmýšľajú v sebe a povedal im, čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať porazenému, odpustené sú ti hriechy? A či povedať vstaň a vezmi svoju ložu a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi, je porazenému. Tebe hovorím, vstaň vezmi svoju ložu a choď do svojho domu. A hneď stal, zobral svoju ložu a vyšiel pred všetkými, takže všetci žasli a oslavovali Boha a hovorili, nikdy sme ničoho takého nevideli. K pánovi Ježišovi priniesli porazeného. A teraz si predstavte, oni ho tam prečo niesli? Pretože vedeli, že pán Ježiš uzdravuje. <laughs> Že tá nádej, ktorú on prináša a že ten vzťah, ktorý má hlboký so svojím otcom, že cez toto sa konajú divy a zázraky a že on uzdravuje. A je neuveriteľné, že keď on videli vieru, oni sa vlúpili do toho domu a teraz môžeme celý príbeh ukončiť, pretože mohli sme zavolať žandárov a povedať, že sa vlúpali a že urobili zle ale to neurobíme, ani to nikto neurobil. <laughs> ani tedy ne, nebol možno taký systém. A tak bol systém, ale iný. Ale jednoducho, oni ho priniesli, vlúpili sa do toho domu cez strechu a keď pán Ježiš videl ich vieru, lebo vedel, že ide za nimi, on hovorí, <laughs> odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. On tam prišiel, aby bol uzdravený. Pán Ježiš to 100% nevedel. Ale on hovorí, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Pán Ježiš veľmi dobre vedel. On veľmi dobre vedel, čo je ten základný problém. On vedel, čo je základný problém. On vedel, čo je to podstatné. On vedel, že to nie je to, že sa rozpadá, teda preskupuje únia. <laughs> On vedel, že to nie je to, že vznikla, e, vzniklo, e, vznikli rôzne finančné bubliny hypotekárne a tak ďalej a že sú peniaze už nie celkom kryté, že sú dlho, dlho už peniaze nie kryté. On to vedel. Celý svet sa o to zaujíma, lebo ich zaujímajú hmotné statky. Ľudia sa obávajú, stále sa predlžujú veci. Ale pán Ježiš to vedel, že jeho problém je, že potrebuje mať odpustené hriechy. V prvom rade potrebuje mať odpustené hriechy. Ale potom sa pýta, čo si vymyslíte? Či je toto jednoduchšie povedať? A či je jednoduchšie povedať? Choď, staň, vezmi svoje ložko a choď. Staň, vezmi svoje ložko a choď. Chcem ti povedať, Pán Boh s Božím odpustením, s Božím odpustením, s Božím odpustením prináša Božie uzdravenie. Ja nehovorím, že to je pravidlo. Ale chcem ti povedať, ja nechcem z toho robiť ani zákon meckých a perských. A ani si prosím z tejto mojej kázne nerobte taký druh poznámok, že z toho urobíte doktrínu. Ale viem o tom, že veľa ochorení, veľa chorôb, veľa fyzických ťažkostí je spojených s neodpustením. Je spojených s neodpustením. A sú dve spojité nádoby, ktoré potrebujeme o nich veľmi dobre vedieť. A je to odpúšťanie a odpustenie. Je potrebné vedieť, prijať odpustenie. Je vedieť, že Boh odpúšťa. Je vedieť, že keď Bohu prídeš úprimným srdcom, že keď k nemu vyznáš svoje hriechy, že keď mu povieš, ja, pane, chcem sa naozaj odvrátiť a naozaj si ochotný pustiť do svojho srdca, do svojej mysle Svetého Ducha, aby menil tvoju mysel. Chcem ti povedať, Boh to urobí. Boh to urobí. Pretože on to hovorí o svojom slove. Nie preto, že som to ja teraz povedal. Pretože ak prichádzame k nemu, vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a e, od každej nepravosti, už neviem presne, ak je to tam, ale jednoducho očistil nás od každej nepravosti. Boh to robí. Boh to robí a ver Bohu. A to je jedna vec, kedy potrebuješ uzdravenie. Pretože je kvantum ľudí po tomto svete, ktorí chodia, pretože nedokážu odpustiť sebe samým. Pretože spravili hre, hriech. Pretože zhrešili. A, a, a to urobil každý. Dokážeš odpustiť sebe samému? Dokáž odpustiť sebe samému. Uver Bohu, že On odpúšťa. Uver, že On odpúšťa. A druhá časť tej spojitej nádoby. Odpúšťaj. Odpúšťaj. Odpúšťaj i si čítaš pánovu modlitbu. Odpusti. Odpusti. Ja od, odpúšťajte. Aj, aj tam je napísané, aby sme odpúšťali svojim vyníkom, ako, ako Boh odpúšťa nám. Odpúšťaj svojim vyníkom. Ak my neodpustíme, nebude odpustené ani nám. Odpúšťaj. To je spojitá nádoba. Preto som to tak nazval. Ste sa učili. Paskalové zákony a jednoducho, to je spojité. To je, to je na seba previazané. Odpúšťaj. Odpúšťaj a bude aj tebe odpustené. Odpúšťaj a budeš zdravý. Ja to nehovorím zase ako doktrínu, ale verím, že množstvo ochorení a množstvo ťažkostí, dokonca je fakt veľa ľudí, čo sa s tým zaoberalo, množstvo nádorových ochorení práve je spojitosti s dlhým, dlhým, veľakrát celoživotným, hlbokým neodpustením. Neodpustenie a horkosť je ako rakovina. A je to, je to v človeku. A je to mnohokrát, mnohokrát, nie vždy, mnohokrát pretože mnoho ľudí príde s tým, že začne spájať, treba množstvo ochorení. Povedia, e, povedia, epilepsia to je posadnutie. Epilepsia je veľmi veľká pravdepodobnosť, že môže byť posadnutie. Ale nie je to pravidlo. Pretože sú rôzne epilepsie. Sú poúrazové a tak ďalej. A celú systematiku teraz nejdem tu. Ale jednoducho, mnohokrát je to spojitá nádoba. Odpúšťaj odpúšťaj, bude tebe odpustené. A preto som dnes hovoril odpustenie, odpúšťanie. Nie je to bežná téma, iba odpustenie. Je to odpustenie, odpúšťanie. Je to celý systém. Je to v súťažnosti. Je to súťažnosti na vzťah k Bohu. Je to súťažnosti na hriech. Je to súťažnosti na to, čo nás od Boha oddeluje. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela spolu oživil s ním, darujúc vám v milost, z milosti všetky hriechy. Vymažúc písmo napísané proti vám, záležajúc v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostriedku, pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv, víťazosľaviac nad nimi v ňom. A vzhliadni teraz nakoniec tejto kázne na Ježíša Krista. Na jeho kríž. A chcem, aby si tam videl, že tam skončili všetky tvoje hriechy. Tam skončili všetky tvoje prestúpenia. Výťaz sláviac ich tam Boh dal a vystavil na odiv všetkým knížatstvám a všetkým mocnostiam. Tam sú, haleluja. Ježíš ti odpustil. Odpúšťaj aj ty. Možno máš problém zabúdať. A to je niečo, čo teraz nevyriešime. Lebo my ľudia máme jednoducho tak postavené, postavené naše myslenie a našu, náš mozog, že ak sa tam niečo raz vreže, tak len veľmi ťažko sa to odtiaľ vybíja, a, a, a, ale je to tam. A ja tužím potom, aby teraz sme sklonili svoje hlavy, pretože už je čas. Aby sme povedali úprimne pánovi Ježišovi, pane, nauč ma žiť život plný odpustenia. Nauč ma príjmať odpúšťanie. Pane Ježišu, nauč ma príjmať odpúšťanie. Nauč ma prijať to, že Ty naozaj odpúšťaš. Nauč ma prijať to, že Ty naozaj odpúšťaš, že Ty, že ty čo si učinil. <laughs> Že ty, čo si učinil na kríži, že je to dokonalé. Že je to dokonalé. je, hrie, je, to je e, dielo je úplne dokonalé. Ježiš, ty si učinil dokonalé dielo spásy. Bože, ty si učinil dokonalé dielo spásy. Na tvojom diele spásy nie je to ani najmenšia chyba. To nie je ako Matrix. To nie je chyba v kóde. Toto je dokonalé dielo Božie. To je dokonalé dielo Božie. A my môžeme teraz Boha sláviť za to. Môžeme mu ďakovať. A, a ja tužím, aby aj teraz, keď pôjdeme v závere, možno si vo svojom živote prešiel situáciami, kedy si bol prešiel trvať s množstvom zranení a nevieš to odpustiť. Možno si prešiel situáciami, kedy naozaj si vykonal hriech a nevieš si odpustiť. Možno si prešiel situáciami, kedy ti ublížili alebo ti je ubližované. A nevieš odpustiť. Možno len potrebuješ pomoc od Boha, aby si to vedel, aby si vedel prijať odpúšťanie a odpustenie. Aby si ho vedel prijať také, ako Boh hovorí. Chcem ti povedať, môžeme teraz mať čas, kedy budeme fakt úprimne prichádzať k Ježišovi. Kedy mu to fakt úprimne poviem. Kedy možno sa mu vypláčeš vo svojom vnútri. Kedy možno ťa zalejú slzy, aby si povedal, toto ti Ježiš, ja dávam, ja s tým bojujem. Ja možno, možno mám množstvo ďalších sekundárnych problémov vo svojom živote len preto, že som sa celkom nestotožnil s odpustením a s odpúšťaním. Ja tužím, aby sme sklonili teraz svoje hlavy a budem, budem sa modliť, ak skutočne máte túto potrebu. Možno máte v živote aj ľudí, za ktorých sa chcete modliť, ktorí potrebujú, aby sa toto naučili aby sa naučili odpustiť a odpúšťať. Aby vedeli povedať, keby si proti mne koľkokoľvek raz hrešil, tak jednoducho, ak by si ma akokoľvek zraňoval, tak možno použijem len ten jediný ťah, ktorý pán Ježiš mal, keď ho zraňovali a robili mu zle. A to je, že ušiel od nich. To bolo jediné, čo Ježiš urobil. Ježiš sa neodplácal. Ježiš neprinášal súd. Ježiš ušiel od Pane Ježišu, my Ti ďakujeme tento čas. Ďakujeme Ti za to, že tú lekciu, ktorú nás Ty učíš. Pane, že to je ťažká lekcia. Je to ťažká lekcia, je to zložitá lekcia. Ale ďakujeme Ti za to, že, že Ty si že Ty si pánom našich životov že Ty si ten, ktorý vidíš do našich životov, vidíš do hĺbky, Pane, všetkých situácií. Že Ty si ten, Pane, ktorý si mocný, aby si nám aby si nám odpúšťal. A my tužíme, Pane, prijať odpustenie. Príjmať odpustenie. My chceme príjmať odpustenie. Pane Ježišu, daj tu na tomto mieste jeden každý, ako je, Pane. Ty prídi do jeho vnútra. Pane, každý, kto na tomto mieste a nedokázal prijať odpustenie, nedokázal prijať, že mu môže byť odpustené, Pane, príď uzdrav toto miesto. Pane, prosím, uzdrav toto miesto, uzdrav toto miesto, daj, Pane, svoju ruku na toto miesto, na, tento, na túto ranu. Pane, daj svoju ruku, daj svoju ruku, prosím, v tejto chvíli, prosím, mene Ježíš. Príď a daj svoju ruku. Aby diabol nemal žiadneho závdavku, aby nemal miesta, kde by sa uchytil. Aby nemal miesta, kde by sa uchytil na neodpustení, na, na žalobe. Mene Ježíš. Menej Ježíš, haleluja. Nech si slobodný, menej Ježíš. Na tomto mieste, ty, ktorý si a nevieš prijať, menej Ježíš. Menej Ježíš. Ti ďakujem, Duchu Svetý, haleluja. Ďakujem ti Ježíš. Pane Ježišu, ja ťa prosím aj za tých ľudí, za každého jedného, Pane, ako sme tu na tomto mieste. Aby my sme vedeli odpúšťať. Pane Ježišu, nemáme ducha pripraveného odpúšťať. Nech je každý jeden duch na tomto mieste, Pane, nech je pripravený odpúšťať. Nech je pripravený odpúšťať. Pane, tak ako si Ty odpustil nám, nech je pripravený každý jeden človek na tomto mieste odpúšťať. Nech príde Božia, Božia moc odpustenia. Božia moc odpustenia. Božia moc odpustenia s uzdravením. Pane, ja ťa prosím. Ja ťa prosím tejto chvíli. ste možno tak niekto, že chcete, máte túžbu sa modliť. Máte túžbu sa modliť. Či sú to oblasti odpustenia vo vašom